Kimda kim u kishidan keyin payg'ambarlikni da'vo qilgan bo'lsa, kazzobligi ma'lum bo'lgan. Albatta qiyomatgacha agar yolg'ondan da'vo qilgan bunday payg'ambarman deganlar chiqadigan bo'lsa, ularning muttaham kazzobligi albatta ma'lum bo'lib qolaveradi. Shuning uchun biz Muhammad alayhisalomning risolatlari bilan risolat tugar ekan, u kishi payg'ambar bo'lib kelgan vaqtda ummatlar bilan kelishmagan masalalar haqida biz asosiy masala deb la ilaha illalloh kalimasi haqida ko'p bahs yuritdik. La ilaha illalloh kalimasini arab kishi yaxshi tushunardi. la ilaha illalloh kalimasini arab tilini yaxshi bilganligidan bu kalima o'zining hayotidagi oqimni tubdan o'zgartirib yuborishligini va soxta o'lchovlarning hammasini barbod qilishligini tushunardida va butun vujudi bilan Muhammad alayhisalom olib kelgan yo'l, ya'ni la ilaha illalloh kalimasiga qarshi chiqishgan edi. Bu kalima mana iloh kalimasini arab tilida yaxshi bilishardi arablar. Ma'bud ma'nosi ekanligini va ibodat ma'nolari qaysi narsalarni o'z ichiga olishligini yaxshi tushunishardi. Demak, sig'iniladigan zot yagona Alloh ekanligini bilishardi bu kalimani qabul qilishsa. Va sig'inishlik soxta yasab olgan ma'budotlarning hammasi barbod bo'lishligini bilishardi. Shuning uchun ular o'zlari bilan Alloh o'rtasida qilib olgan vositalarning hammasini barbod bo'lishligini bilishib, qattiq suratda qarshi chiqishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kalimai la ilaha illalloh barpo bo'lgandan keyin ularning hayotdagi o'zlaricha yasab olgan o'lchovlarining barbod bo'lishligini tez kunda barbod bo'lishligini bilardilar. Mana bu ularning biz o'lchovlari nimalardan iborat bo'lgan. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganda odamlarning johiliy o'lchovlari qanaqa bo'lgan? Buni biz bilmoqligimiz kerak. Nima uchun? toinki zararni bilinmasa, biz u zarardan saqlana olmaymiz. Va shu bilan birga bizning hozirgi hayotimizda ham haqiqiy islom aytilgan vaqtda bo'layotgan qarshiliklarni ko'rib ajablanmaymiz. Chunki bu johiliy o'lchovlar qiyomatgacha haqiqiy islomga muqobil bo'lib boraveradi. Modomiki biz jannatga iymon keltirdik. va jahannamning barhaq ekanligiga iymon keltirdik va jannatga loyiq amal qiladigan kishilar jannatga borishligiga iymon keltiramiz va jahannamga dagi qattiq azoblarga sazovor bo'lishlik uchun jahannamga ham o'tin bo'lishlik uchun odamlar harakat qilib o'zini shu jahannam azobiga loyiq qilib boraveradi shuning uchun biz bunga bir ajablanmasligimiz kerak Men shu yerda inshaalloh bugungi darsimizda jahiliyat ahllari qanday bir o'lchovlar bilan haqni o'lchashardi va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qarshi chiqqan ishlar nimalardan iborat shularning bir ba'zilariga inshaalloh qisqacha suratda to'xtalib o'tamiz. Birinchi eng qattiq xatarli bo'lgan narsa shuki, Alloh saqlasin, Rasululloh sallallohu alayhi sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lga qalbning iymon keltirmasligi. Endi bunga jahiliyat ahli qilib yurgan narsani yaxshi sanab, bu yaxshi degan narsani ham qo'shilib qolsa, endi u ziyon nihoyatda to'la kamol suratda topiladi. O'zi asli Muhammad alayhisalom olib kelgan narsaga biz to'la iymon keltirishimiz kerak. Bu iymonning asosidir. Bu kishini olib kelgan yo'liga iymon keltirilmaslikni o'rniga yana unga qo'shib boshqa jahiliyat ahlining yo'lini yaxshi sanashlik ham bo'lib qolsa, unda buni ziyonini gapirib tamomlab bo'lmaydi. Jahiliyat ahli Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lga iymon keltirmas. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'l hozir bizda bormi yo'qmi u kishi olib kelgan yo'l nima biz hammamiz bilamizki alloh subhanahu va taolo muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib jo'natdi va u kishiga qur'oni karimni nozil qildi qur'oni karimning saqlashlikka Alloh kafil bo'ldi inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun biz Qur'onni biz tushirdik deydi Alloh taolo, biz saqlovchimiz deb ta'kidlab aytyapti. Demak, Qur'oni Karimning biror harfiga putur yetmagan holatda qiyomatgacha saqlanib qolishligiga Alloh kafil bo'ldi. Bu haqda biz bosh qatirmaymiz. Qur'onni saqlashlikdan ehtiyot qilib, biror harfiga putur yetib qolmasin deganlikdan bizni Alloh taolo ozod qildi. Qur'oni Karimni yaqin butun yo'qotishlikka haris bo'lgan dushmanlar 1400 yildan beri haris bo'lgan dushmanlarning ko'p bo'lishligiga qaramasdan dunyodagi eng ko'p kitob Qur'oni Karimdir, birodarlar. Biror bir kitobga dushmanlik bu darajada bo'lgan emas. Agar dushmanlik bo'lgan bo'lsa, biror millat dushmanlik qilgan. Ammo Qur'oni Karimga hamma millatdan dushman bordir. Lekin Qur'oni Karimni do'st tutgan dushman do'stlarning do'stlarning zaif bo'lishligiga qaramasdan Alloh subhanahu va taolo eng ko'p Qur'oni Karimni saqlab keldi va biror harfiga putur yetkazmagan holatda saqladi. Albatta Allohning va'dasi haq qiyomatgacha saqlaydi. Biz demak Qur'on Muhammad alayhisalom olib kelgan yo'l Qur'oni Karimdir va u kishining sunnatlari. sunnatlari takror aytamiz. Birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Hadislari ba'zilari buyurgandir. Sunnatlarning ichida işte buyurganlari bor. Biz bu buyurganlarni qilishlikka majburmiz, birodarlar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo sura Nurning oxirida, astaizu billah, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم muhammad alayhissalomning buyrug'iga mufassirlarning hukmi hammasi tafsiri an amrihini zamiri rasul sollallohu alayhi vasallamga boradi rasul sollallohu alayhi vasallamning buyrug'iga qarama qarshi ish qilgan kishilar ehtiyot bo'lsin yo ularga fitna yetadi yo alamlantiruvchi azob yetadi buni ko'proq bu narsani hayotda ham deyilgan birodarlar yoinki olloh saqlasin mana shuning uchun azobning alamlantiruvchi azobning aksar yumshoq gapirgan kishilar ehtimoli bor deb qo'yganlar shuning uchun biz hadis sharif mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng yumshoq gapirgan kishilarning so'zi bu birodarlar bo'lmasam fitna va alamlantiruvchi azob yetsin degan narsasi omdir birodarlar shuning uchun biz hadislarning ichida buyurilgan sunnatlarga nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak hadislar sunnatlarini bayon qilingan osorlari bor so'zlarini ichida o'zlarining axloqlarini mening xulqim shu deb bayon qilganlari bor. Va amaliy sunnatlari bor. Buni sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan osorlarda saqlab qolishganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday dedilar unday dedilar saqlab qolingan. Bu amaliy sunnatlari. Va ba'zi sunnatlari borki, oldilarida qilingan vaqtda inkor qilmaganlar. Mana bu narsa inkor qilmaslik bilan birodarlar shu narsaga ruxsat bo'lib qoladi mubohligini bildiradi shuning uchun muhammad alayhissalom olib kelgan narsaga biz qalbimizni iymon keltirmoqligimiz kerak iymon keltirmaslik bu johiliyatdagi makka mushriklari muhammad alayhissalom olib kelgan yo'lga iymon keltirishmagan va yana o'zlarining johiliy fe'llarini afzal deb sanashgan edi qur'oni karimda botilga iymon keltirgan kishilar va Allohga kofir bo'lishgan Allohga kofir bo'lishganda ko'proq ma'nosi birodarlar Allohni inkor qilgan degan ma'no emas. Allohni ma'budligini inkor qilishgan. Ya'ni Allohga ibodat ham u Allohni o'zigagina ibodat qilishmagan. boshqa narsalarga ham qo'shib ibodat qilishgan. Alloh bilan o'zi o'rtasida vosita qilganligi uchun Allohga kofir bo'lganlar deb sanayapti. Bu narsa eng bilishimiz muhim bo'lgan narsadir. Jahiliyatdagi mushriklar Allohga duo qilishliklarida, Allohga ibodat qilishliklarida bu vositalarni Allohning huzurida bizni shafoat qilib oladi deb maqsad qilib ibodat qilishardi. Bu bizga rizq beradi deb ibodat qilishmasdi. Bizni yaratgan deb ibodat qilishmasdi. Yo koinot yerni boshqaradi deb ibodat qilishmasdi. Allohning huzurida bizni shafoat qilib oladi deb turib ibodat qilishardi. billah va ya'buduna min dunillahi ma la لا va la ينفعهم ollohdan boshqa ularga zarar ham yetkazmaydigan manfaat ham yetkazmaydigan narsaga ibodat qilishadi va mana bu oyat shunga dalol ollohni huzurida bizni shafoat qiluvchi bular deb qo'yishadi hozirgi vaqtga ham bir nazar tashlaylik birodarlar sizlar nima uchun bu mozorlarga ibodat qilasizlar nima uchun bu buloqlarga ibodat qilasizlar nima uchun bu katta toshlarga ibodat qilasizlar ibodat qilib biz cho'kinib u yerga borib sig'inib sajda qilishmaydi sajda qiladiganlar ham bor lekin shu yerlarga qasd qilib borib nazrlar atab nazr ibodat birodarlar va biror bir so'yiladigan narsani olib borib so'yish bu ibodat birodarlar Qul inna salati va nusuki namozni yanada nusuk kalimasi kelyapti. Nusuk bilan, ya'ni bir narsani qurbon qilib so'yish bilan namozni yonma-yon keltirilyapti. Ikkovi ibodat birodarlar. Men ibodat qilib yoki namoz unga qarab namoz o'qiyotganim yo'q deyishlik bilan qutulmaydi. Va ba'zi bir solih kishilarga madad so'rashib, bularga ibodat qilib, bularga nazrlar berib bularga bir narsalarni atayotgan kishilar qur'oni karimda mana bayon qilingan Allohdan boshqa avliyolarga ibodat qilayotganlar ular aytishadiki biz bularga ibodat qilishimizdan maqsad bizlarni ollohga bir nav'an bir suratda qandaydir suratda bo'lsa ham yaqin qiladi deb ibodat qilishadi deb alloh taolo shularni bayon qilyapti shularni mushrik deyapti alloh taolo shular bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelishmaganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelishmagan kishilar shular ya'ni bizni ollohga yaqin qiladi deyishgan alloh subhanahu va taolo qur'onda va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid biz unga bo'yin tomiridan Varid yurakdan chiqqan ikkita asosiy qon tomirining bittasini varid deydi. Bu bo'yindan, bo'yin tomiridan ham yaqinroqmiz. Jambar yo farishta yo jin yo daraxt yo oftob yo oyni menga Allohga yaqin qiladi deb ibodat qilgan bo'lsa, shularni mushrik bo'lganligini xabarini olib keldilar. Va bu mushriklarga jannat harom ekanligini va ularning joyi jahannam ekanligini xabarini berib keldilar. va ularning amallari habata bo'lganligini xabarini olib keldilar إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار mana bu hukmlarni olib keldi asosiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kelishmagan masalalari mana shundan iborat johiliyat vaqtida ular o'zlarining shu soxta dinlarida ham tarqoq edi ular hammasi o'zlarining yo'llarini ma'qul deb bilishardi hamma jamoa o'zini fikri bilan quvongan edi hozirgi vaqtga bunday qarasangiz biror bir musulmon kishi biror bir diyorga borsa shu yerda bir musulmonlar bilan uchrashsa o'zining odatda shu shaharida qilib yurgan narsani ko'rmay qolsa e o'zimizni shaharda urf odatiga yo'limizga to'g'ri kelmas ekan deb keladi u nima bo'lishligidan qat'iy nazar o'zini shaharida esa to'g'rimi noto'g'rimi u shaharda ham to'g'rimi noto'g'ri bo'lishligidan qat'iy nazar mana bu o'zimizni diyorimizdagi yo'limizga hech narsa yetmas ekan deb keladi hatto bu narsani haramda ko'rib kelsa ham birodarlar haramda mustahkam ulamolar tomonidan kitobi sunnatga biz haramda deyishligimiz bilan havo bilan ko'rib kelishni aytayotganimiz yo'q rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining hadisi muboraklarida madina munavvaraga oxirida iymon to'planadi xuddi ilon o'zining inida kulcha bo'lib to'planganday dedilar dajjol madinaga kirolmaydi dedilar madinadagi iymon innal imana la ya'razu fil madinati kama ta'razu al hayyatu fi juhriha dedilar mana bu narsani hadisda aytilgandan keyin madinada biror bir namoz o'qilinayotganligi holatini ko'rib kelganda ham umridagi bir marta hajni nafsdan voz kechib havodan voz kechib labbayka labbaykallohumma labbayk deb rabbim senga ey olloh labbay seni buyrug'ingga tayyor deb ehromni o'zining libosini yechib turib tayyorman deb turib seni buyrug'ingni qabul qilishlikka deb o'zining ham molini sarf qilib ham jonini fido qilishlikka tayyorligini e'lon qilib borib kelgan kishi ham shu yerda mabodo bir sunnatga muvofiq bo'lgan amal bo'lsayu o'zini diyoriga kelsa u narsani johil bo'lgan o'zini ahli ilm deb sanagan soxta mulla bo'lgan odamning fikriga to'g'ri kelmay qolgan bo'lsa bizni o'zimizni shaharnidagi dinga yetmas ekan degan hayosizlik bilan mana bu so'zni aytadi bu labbayka aytayotgan vaqtidagi kazzob odamdir birodarlar chunki labbayka kalimasini bilish kerak u ixtiyori bilan aytuvdi u narsani shuning uchun mana bu joyda biz shuni bilaylikki hamma odam o'zining fikri bilan quvonib yashashlik ham johiliyat davridagi quvongan johil ahllarning urf odatidandir shuning uchun bir kishi o'zining fikrini kitobi sunnatga taqqoslasin kitobi sunnat allohning kalomi rasulining so'zlari va amaliy amallari va o'zlarining huzurlarida bo'lgan taqririy sunnatlari mana bu uch narsalarga taqqoslasin to'g'ri bo'lsa qabul qilsin shu bilan quvonsin قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا قل بفضل الله ورحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون ollohni fazliyu rahmati bilan quvoninglar deng mana bu sizlar to'plagan narsalardan yaxshiroqdir birodarlar hajga borib qabuliyat bo'lishligini belgilari ham insonda paydo bo'lib qoladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam dinda ijtimoni olib keldilar bu so'z juda bir o'zimizga hammamizga ham musibatlidir birodarlar dinda ijtimo jamlanishlikni odamlarning ba'zi mizojiy xulqlarida aralashinglar sharik bo'linglar ammo amallarida qarama qarshi bo'linglar deyaptilar ya'ni ba'zi bir kishilar bilan axloqida mizojan ba'zi bir odam tez bir odam yumshoq bir odam sekin bir odam tez bajaradi bu narsalarda biz birga aralashib bir birimizni musobaha qilib kechirishlikka ma'murmiz ammo amal shariatga zid bo'lsa biz unga qarama qarshimiz ijtimo jamlanishlik birodarlar mana bu dinda jamlanmoqligimiz kerak jamlanish degan narsaning ma'nosi havoda jamlanish emas payg'ambarlar o'zlarining havolari bilan jamlanishlikni olib kelganlari yo'q ular dinda jamlanishligini olib keldilar demak biz islomning buyrug'i nima deb tekshirishimiz kerak islomning buyrug'i shu desa biz hammamiz shu fikrda jamlanmoqligimiz kerak agarki u bir necha yildan beri qilib kelayotgan o'zimizning urf odatimizga zid bo'lsa ham dinning asli ma'nosi islomning ma'nosi bo'ysunishlik taslim bo'lishlikdir shuning uchun biz jamlanamiz dinda islom yo'lida jamlanamiz boshqa narsada biz jamlansak birodarlar hech mumkin emas bu narsalar hamma millatning o'ziga xos urf odati bor bu narsa bilan jamlanib bo'lmaydi hech qachon shuning uchun hamma urf odatli kishilar u urf odatlar bilan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 iso alayhissalomlarga vasiyat qilgan narsamiz dinni barpo qilinglar dinda tarqalmanglar ba'zi bir xulqlarimizda mizojiy bir xulqlarimizda farqli bo'laveramiz birodarlar ammo dinda tarqalmanglar dedilar dinni barpo qilinglar dedilar dinlarini bo'lib tashlagan odamlar ular toifa toifa bo'lib ketgan odamlar siz bularga nisbatan hech qanday sizni aloqangiz yo'q sizni yo'lingiz bu emas deyapti alloh taolo muhammad alayhissalomni olib kelgan yo'li birodarlar mana bu bo'lgan endi hozirgi biz islom ummatiga bir qarang odamlar din dushmanlarining millatchilik fikri hammaga tarqaldi birodarlar insonlar shunday millatchilik ruhiga shunday kirishib ketdiki bu johiliyat masalalaridan bu agar bir odam o'zbek bo'lsa dinda yo'q bo'lsa birodarlar ollohni inkor qilib turgan bo'lsa boshqa millatdagi odam dinni isbotlab iymon asoslarini arkonlarni islom asoslarini hammasini bajarib turgan bo'lsa undan ko'ra haligi o'zbekka muhabbati baland bo'ladi birodarlar o'zbek bo'lishligi bilan musulmon bo'lib qolmaydi odamlar agar odamlarning o'zini rayiga hayolotiga qo'yib bersangiz sekin asta imom azam rahmatulloh alayh shu sekin olib borib turib o'zbek olsa o'zbek xalqi o'zbekligiga sekin quloq solib tursangiz andijonda yashayotganlar bu kishi andijonlik bo'lgan ekanlaru bizga borib turgan ekanlar dedi shu millatchilik vataningga ruhi shu darajada ta'sir bo'lgan agar odamlar hayo qilishadi bo'lmasam shu qolsam hamma payg'ambarlarni o'zbek bo'lgan deganga olib kelishlik millatchilik ruhi shu darajada ta'sir qilib ketgan ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات deyapti alloh subhanahu va taolo tafarruqdan man qilgan ixtilofdan man qilgan ollohni arqonini mahkam ushlanglar bundan murod birodarlar e'tiroz tushirib qolinishligi mumkinki nima uchun biz masalan o'zimiz jamlanmayapmiz degan savol bo'lib ham qolinishi mumkin lekin bu yerda i'tisom ollohni arqoniga ollohni arqoni qur'oni karimdir birodarlar ollohni arqonini mahkam ushlanglar qur'onni hukmini olib kelingan hukmni mahkam ushlanmoqlik kerak vala tafarroqu deyapti alloh taolo ya'ni ajralib ketmanglar hatto ijtimoga buyurgandan keyin tarqalishlikdan alohida qaytaryapti alloh taolo Jahiliyat davridagi masalalar ham shunday bo'lgandi, birodarlar. Millatchilik vataniya ruhi rivojlangan edi. Unsur ahoka zoliman aw mazluman. Bu kalima jahiliyatdagi mashhur narsa edi. Ya'ni o'zingni birodaringga yordam ber. Zolim bo'lami, mazlum bo'lami deyshadi. Ya'ni zolim bo'lsa ham birodaringni yanına ol. Mazlum bo'lsa ham birodaringni yanına ol degan fikr hukm surardi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu fikrni yo'qotdilar bu narsani shu kalimani takrorlangan vaqtda ham buni ma'nosini o'zgacha berdilar unsur ahoka zoliman av mazlumanning ma'nosi johiliy ma'nosi birodaringga yordam ber ya'ni soddaroq qilsak o'zingni hamshaharingga yordam ber senga shundan foyda zolim bo'lami, mazlum bo'lami hamshaharga yordam ber degan ma'no Mana bu johiliy o'lchovida. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'l haqqa yordam berishni o'rgatdilar. Kim bo'lishligidan qat'i nazar. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum avil validayni wal aqrabin. Ey iymon keltirgan kishilar adolatni barpo qiluvchi bo'linglar. Alloh uchun guvoh bo'linglar. Agarchi bu guvohliginglar o'zingizlarni zararingizlarga bo'lsa ham, ota-onangizlarning zarariga bo'lsa ham, qarindoshinglarning zarariga bo'lsa ham degan yo'lni islom olib keldi, birodarlar. Bu olib kelishlikda hamma yo'llar shunday deydi, lekin hayotga biror marta tatbiq qilinmadi, magar islomda tatbiq qilindi bu narsa. Islom tarixi bilan shug'ullangan odam bu narsani juda ham topadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi o'zlarida tatbiq qildilar o'zlarining hayollaridan o'tgan vaqtida islomning rivoji uchun manhajiy bir kamchilikni hayollaridan o'tgan vaqtda alloh subhana va taolodan itobni eshitdi ammo kishini kelishligi malollangan vaqtlarda malollanishlari bir charchaganliklaridan emas makkaning mushriklarining kattalarini islomga kirishligidan umid qilib qolganlarda islomga kirishliklaridan maqsadlari islomning rivojlanishligi va islom sababli zaif azob tortayotgan bechoralarga yordam bo'lib qolishligi umidida bo'lsa ham bir talab qilib kelgan amo abdulloh ibn ummi maktumni so'zlariga quloq solishlikdan malollanganlik vaqtida qiyomatgacha o'zlarining olloh tarafidan eshitgan itoblarini surai abasada tilovat qilinib qoldi birodarlar agar olloh tarafidan haq bo'lmaganda qur'on payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdek buyuk insonni itof qilingan oyatni o'zlari shunday o'qib bermagan bo'lardilar mana bu narsadan bir bilaylikki islom adolatni barpo qilishlikni ta'lim berdi mana bu vaqtda biz bu sahobalar o'rtasidagi bo'lgan adolatlarni ota onalarning zarariga bo'lsa ham haqda turganlarning misollarini o'tgan darslarimizda misollarni keltirdik mana abdulloh ibn ubay misolidan abdulloh ibn ubay bu munofiq edi bu kishining o'g'li ulug' sahobiy edi farzand haqni barpo qildi otaniga yordam bermadi haqqa yordam berdi mana o'tgan darsimizda biz buni bayon qildik bu misollarni alloh subhana va taolo o'zining nozil qilgan oyat hadislarning misolini voqeda ko'rsatdi bu narsa siyra kitoblarda saqlanib qoldi mana bu narsadan biz bilishimiz kerakki islom kelgan vaqtda odamlar u haqiqiy o'lchov bilan o'lchashmasdi balki yordamni birodarga berishardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham bir vaqtda unsur dedilar shu johiliy davrda yashagan sahobalar islomga tushdilar endi bu unsur kalimasini iste'mol qilmay qo'ydilar to'satdan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek adolatli zotdan eshitgan vaqtlarida hayron qolishdi avvalda hayron qolmasdan shunga targ'ib qilib yurgan kishilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning og'zlaridan unsur ahoka voliman av mazluman degan so'zni eshitganda hayron qolishdilar yo rasululloh mazlum bo'lgandayu yordam beramiz zolimligida qanday yordam beramiz birodarimizga deyishdilar islom ularni boshqacha tarbiya qilib qo'ydi bu so'zni aytganlarida mazlum bo'lganda yordam berishdi deyiladi bilasizlar zolim bo'lganda zulmidan tiyib qo'yishlik unga yordam berish dedilar ana bu sahobalarning islomni qabul qilishligidan keyin o'zgarishligini qarang bizning davrimizda bir odam islomni qabul qilishligi bilan besh vaqt namozni suratini o'qish va yana bir yilda bir oy ro'za tutishlik o'zgaradiyu uning vujudida islom ko'rinmaydi birodarlar boyagidek bir xilda yuraveradi mast qiluvchi ichimlik ulfatlar birga hamma ishi undan ham ziyoda bo'ladiki mabodo yaxshiroq pul topib qoladigan bo'lsa munkarlar bilan to'la ish qilaveradi faqat uni namoz bilan ro'za bilan musulmon deb aytamasangiz boshqa hech qaysi amalida islomdan bir asar bo'lmaydi birodarlar ammo sahobalar umr bo'yi unsur ahoka voliman amal qilib yurgan sahobalar shunga targ'ib qilib yurgan sahobalar to'satdan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu so'zni eshitganlarida yo rasululloh bu qanaqa so'z oldi deyishdilar umrbod gapirib yurgan so'zlarni eshitganlarida u so'zning ma'nosini durust qilib berdilar endi rasululloh sollallohu alayhi vasallam birodaringga yordam ber degani zolim bo'lganda zulmdan tiyib qo'yishing yordam berdilar mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerak haqiqatda ham yordamdir u Chunki zolim zulmida davom etsa, u albatta u zararlanaveradi. Unga yordam zulmidan tiyib qo'yishlikdir. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man qutila duna malihi fa huwa shahidun dedi. Molini himoya qilib o'lgan bo'lsa shahid dedilar. Bir ajablanishlik mumkin. Molini himoya qilib bir ozgina molni deb inson hayotidan judo bo'ladimdi. Yo'q, molini himoya qilish yo'lida jon bersa, agar dushman uni qatl qilsa, shu molni himoya qilish yo'lida odamlar jon berish darajasida himoya qilgandan keyin zolimlar o'zi tiyilib qoladi birodarlar agar zolim uchrasa molini so'rasa beraveradigan bo'ladigan bo'lsa unda shu zulmning yo'lini ochib berishlikka yordam bo'lib qoladi shuning uchun nohaq u molini himoya qilmayapti zohirda molini himoya qilayotgani bilan nohaqlikni dunyoga kirib kelish yo'lini to'sish yo'lida jon bergan bo'ladi shuning uchun shahid bo'ladi demak bir odamning ba'zi odamlar borki birodarlar uxlasa zulmdan to'xtaydi bo'lmasam to'xtamay zulm qiladi bir odamning ya'ni uni hayotidan o'yg'oqligidan uyqusi afzalroqdir endi bir odamning uyg'oqligidan uyqusi afzal bo'lsa uni yashaganidan o'lgani ham yaxshi shunday odam bo'ldiki uyqusi uyg'oqligidan afzal o'tdi biz avvalgi darsimizda shuni ham ishora qilib o'tdikki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat bashorat deb xabar berdilarki ya'ni keyingi millatlar ichida bir toifaning e, deb aytdilarki shunda ertaman ham ollohni g'azabi bilan chiqib ketishadilar kechqurunda ham ollohni g'azabi bilan qaytib keladi dedilar uxlaganda tiyilib qolishadi xolos lekin uxlash ham yana zulm qilishlikka quvvat hosil qilishlik bo'lsa uxlash ham gunoh bo'laveradi birodarlar shunday tushunmoqligimiz kerak mana demak biz Allohni arqonini ushlash deganda tushunmoqligimiz kerakki ijtimo jamlanishlik Allohni hukmida jamlanamiz Allohni hukmini qilmaslik bilan ajralamiz mana bunday bo'lmoqligimiz kerak jamlanish degani bir ahli davlat odamni qo'y so'yib bersa shu yerga to'planib turib ittifoq bo'laylik degan narsa emas birodarlar yo dindan hech qanday bexabar bo'lgan dinni masxara qilib yurgan odamni birga bo'laylik degan so'zi bilan ijtimo to'planib qolishlik emas johiliy holatlardan bittasi o'zining musulmon peshvosiga va islom hukmini ijro qilib turgan vaqtda itoat qilmaslik bu ham musibatlardandir peshvoga itoat qilmaslik bilan inson bu jamoada payiz ko'tariladi birodarlar namoz jamoat bilan o'qishlikdan asl maqsad ijtimodir saflarning barobar qilinishligidan maqsad ko'p maqsadlar bor bittasi ijtimodir mana bu narsa ba'zi bir xatolar voliy tarafidan sodir bo'lganda sabr qilishlik islomning buyrug'i edi shuning uchun sahobalar o'zlarining voliylariga itoat qilishdilar johiliy davrda itoat yo'q edi islom ham yo'q edi islomni hukmi ham yo'q edi itoat ham yo'q edi johiliyat asoslaridan yana bitta asos taqlid edi ko'r ko'rona ergashish edi Bu hamma kofirlarga bir asos bo'lib qolgan edi. Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi vaqtda musulmonman degan kishilarning asosiy asoslari ko'r-ko'rona ergash bo'lib qolgan. <clears throat> Astaizu billah وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lni qabul qilishmasdi shunda g'amgin bo'lardilar g'amgin bo'lganlarida mana buga o'xshagan oyatlar tushardi bunga ajablanmang sizdan ilgari ham biror bir shaharga ogohlantiruvchi payg'ambar jo'natgan bo'lsak shu shahardagi maishatdorlar mutrofuha maishatparastlar hammasi biz ajdodlarimizni bir yo'lda topganmiz biz ashlarda izdan ketamiz dedi aksar odamlarni tekshiring haqqa buyurilgan vaqtida haqqa qarshi chiquvchi odamlar shaharlarda sharafli bo'lib e'tiborda bo'lgan dunyodor maishatdor odamlar bo'ladi haqqa ergashmagan odamlar qaysi shaharni tekshiring hamma shaharda olimlarni qo'lida qo'g'irchoq qilib olgan ahli davlat va haqqa unamagan kishilar bo'ladi ularga bir olim kerakki ularning ishini quvvatlab beradigan olim kerak haqni aytadigan olim kerak emas chunki haq ularning larzaga keltiradi mana bu taqlid biz deydi o'tgan ajdodlarga ergashamiz lekin bu so'zda ham ko'p kazzob bo'ladi birodarlar o'tgan ajdodlarga ergashmaydi havosiga to'g'ri kelib qolgan narsalarga ergashadi men savol qilaman boshqalar ham savol qilsin ajdodlarimiz yo'lini mahkam ushlaymiz deganlarga bir so'rang ajdodi shunday mast qiluvchi ichimliklardan bilan to'y qiluvdimi deng yo'q u narsa yo'q unda uni ushlamaydi ajdodlarning yo'lini ushlashlikda ham o'zi asli kazzob ajdodingiz shu sizni turishingizdagi liboslarni qaysinisini kiygan deng hammasini yo'q u narsa ajdodlari birorta shu o'zining oilaviy qilayotgan amallarini birontasini qilmagan birodarlar ular ergashadi to'g'ri har payshanba kuni osh qilib yeyishlikka ergashishadi shu chunki oshni o'zi ham yaxshi ko'radi ajdodi bilan o'zini havosi bir xil bo'lgan vaqtda u albatta bu narsani mahkam ushlaydi ajdodlarimiz yo'li deydi ajdodlari o'n ikki yashardan namoz o'qigan Bu gunohga kuchi qolmaganda endi namoz boshlaydi. Gunoh qilishlikka quvvat qolmaydi va mast qiluvchi ichimlikni shunday ichadiki, u endi unga bir tabib, u ham musulmon tabib bo'lish kerak emas. Va albatta bir kofir tabib aytish kerakki, endi ichsang o'lasan deish kerak. Ajdodi bunday bo'lgan emas, birodarlar. Shuning uchun bu taqlid ham havosiga to'g'ri kelib qolgan vaqtda taqlid qiladi. o'zi asli ajdodidanga ergashishlikda o'zi biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytmaganlar bizni ajdodiylarga ergashinglar deb bizga ergash فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا بالنواجذ deb shunday dedilar sizlarni ichinglarda yashagan kishilar tez kunda ko'p qarama qarshiliklar bo'ladi bunda meni sunnatim va roshidin al mahdiyin xulafolarni sunnati deb qo'ymadilar roshid va mahdiy bo'lgan xulafolarni ko'p xulafolarni xalifalik davo qilgan har xil roshid mahdiy bo'lmaganlarni yo'lini ham ishlamanglar dedilar ular kimlar qani bir kishini dadasi xalifa o'tganmi opa dadasi xalifa o'tganmi aytsin bo'lmasam abu bakr roziyallohu anhu bilan birodar bo'lganmi demak bu kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasihatlarini qabul qilmasdan mana bu narsaga ergashishlik bilan xuddi makkaning mushriklarining mizoji bunga o'tgan birodarlar Shunda tushunmoqligimiz kerak mana qur'oni karim qalu bal alayhi abana awalau kana ash-shaytanu yad'uhum ila azabi sa'ir biz ashu ajdodlarimizni topgan yo'lga ergashamiz deyishlikni shaytonning da'vati deyapti alloh taolo agar ularga ergashinglar olloh tushirgan narsaga olloh tushirgan narsa nima qur'on ollohni tushirgan narsasi nima rasulining hadislariki qur'onning izohi mana bu narsaga ergashinglar deyilsa biz ajdodlarimizni topgan yo'llarga ergashamiz deydi yana takror aytaman bu so'zni o'zi aslida kazzob ular hech qachon ergashmaydi ajdodlariga alloh taolo shu so'zni aytishadimi shayton ularni jahannamga chaqirayotgan bo'lsa ham shu so'zni agar biz ajdodlarimizga ergashishlik bo'lsa hammamiz masalan unda payg'ambarlarning nima hojati bor birodarlar aytishlari mumkin bizni ajdodlarimiz musulmon bo'lgan haq yo'lda bo'lgan deb lekin biz aytamizki imom molik aytdilarki shu so'zlarni aytamiz har bir odamni so'zidan olinadi ham tashlanadi ham magar shu qabrni egasi deb rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ishora qildilarki bu kishini so'zi albatta olinadi dedilar demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ma'sumdirlar shariatni yetkazishlikda bunda shak shubhamiz yo'q u kishi xatodan saqlanganlar boshqa har qanday inson xatodan xoli emas bilan mag'rurlanishida ya'ni biz ko'pchilikmiz deyishardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'n uch yil da'vat qilishliklari natijasida yetmish kishi musulmon bo'ldi birodarlar islomni qabul qildi bizga o'xshab ziyofat ustida da'vat qilganlari yo'q qon alamni ichida da'vat qildilar ozorni ichida da'vat qildilar mana bu mushriklar biz ko'pchilikmiz deyishadi bu ham johiliy narsa alloh taolo qaysi bir oyatni o'qisiz odamlarning ko'pi bilmaydi odamlarning ko'pi shukur qilmaydi odamlarning ko'pi aqllarini so'rashadi ko'pchilikni ko'pchilikning aqli birodarlar o'tkir bo'lmaydi chunki unchalik o'tkir aqlga ko'pchilik hojati bo'lmaydi xalqlarning yetalaydigan tabiatdagi kishilarning shularni alloh subhana va taolo o'tkir aqlli qilib yaratadi ular jamiyat unday kishilarning ozrog'iga muhtojdir meni bandalarimni ichida shakur bandalar oz deb aytyapti bu johiliy narsadir bu narsani hammanglar eshitasizlar bular bir uch to'rtta bir tirrancha deyishadi hamma ulug' yoshdagi mo'ysafizlar shu fikrda mana deb shunday deyishadi ammo malol kelsa ham aytaman aksar mo'ysafidlar alloh saqlaganlar mustasno shu bolalar yoshida birodarlar ibodatda bo'lganmi bir tekshirib ko'rishsin Allohdan qo'rqishsin bu so'zlarni aytishlikda. Undan tashqari ilgarigilar bilan hujjat qilish famabalu qurunil ula. Fir'avn hujjati bu. Shuncha odamlarning holi nima bo'ladi? Sen bu haqni aytyapsan? Agar shu haq mana mashi so'zlaring bilan mushrik bo'lsa, o'tgan odamlar mushrik bo'lib ketadi. Ko'p odamlar o'zimga aytdi birodarlar. Haqmi Qur'on haqida, bunga pul olishlik haqida bu qur'on o'qib pul olishlik haqida bularni man qilingan vaqtda biz olamiz o'qiymiz yeymiz agar shuni qilmasak o'tgan ajdodlarimizni harom yegandek tan olishimiz kerak shu yo'lda ketamiz deyishdi işte. mana bu narsa birodarlar bir johiliy hujjatlar qur'oni karim bu narsa haqida bizni ogohlantiryapti shunda inson hakim bo'lishlik kerak o'tgan ajdodlar nima bo'ladi dedi muso alayhissalom fir'avn shunday dedi o'tgan asrlarda odamda aytdi yengilib qolgan vaqtida chunki mana hammamiz ham o'tgan ajdodimizni yomonlamaymiz birodarlar o'tgan ajdodni yomonlayapti deb tezlashlik bu dushmanni makkor yo'li shuning uchun fir'avn muso alayhissalomni oldida yengilib qolganda o'tgan ajdodlarni holi nima bo'ladi dedi bu kishi hakim edilar ollohni payg'ambari edi muso kalimulloh bu kishi aytdilarki uni ilmi robbimni huzurida robbim biladi robbim odashmaydi ham esdan ham chiqarmaydi dedilar biz ham biz o'tgan ajdodlarni mo'min bo'lishsalar alloh rahmat qilsin deymiz biz u narsani qo'ying biz hozir o'zimizni masalamizni hal qilaylik demoqligimiz kerak ba'zilar fahmda amallarda quvvat berilganligi bilan faxrlanishadi alloh subhana va taolo makka mushriklari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bizda fahmimiz o'tkir bizning nihoyatda ilmimiz o'tkir bu aqli yo'q odamlar bular ergashgan odamlar muhammadga ergashgan odamlar deb masxara qilishgan vaqtda alloh taolo ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء biz bulardan ilgarigi ummatlarga shunday imkoniyatlar berdikki hali bu imkoniyatlarni bu makka mushriklariga bergan emas edik ularga shunday eshitadigan a'zolar ajoyib fahmlik tushunadigan va ko'zlari ham nihoyatda haqiqatni ko'radigan quloqlari ham haqiqatni eshitadigan va fikrlashda ham qalblar berdikki ularning bu farosatlari birorta zarracha foyda bermadi deyapti alloh taolo haqiqatda ham hayotga nazar tashlasangiz shunday gaplarni o'ng tesini ajratadigan aqlli insonlar jismda qaddi qomatlik kelishgan insonlar shunday fikrda siz bilan bizning nechtamizga barobar bo'ladigan fikrli insonlar ko'zlari bilan bir haqiqatni tekshirganda shuni shunonlab ajratib beradigan insonlar borki ular olloh biladi shu holatlarda kelsa jahannamga o'tin bo'lishadi mana bu narsa ularga zarracha foyda berolmaydi ollohning hukmini qabul qilishmaganda foyda berolmaydi ollohni oyatlarini inkor qilishib ollohni oyatlarini masxara qilishganda bu aqllar bu fahmlar zarracha foyda berolmaydi deydi alloh haqiqatda ba'zi yosh yigitlarga kamol topgan yigitlarga qarab turib undagi qaddi qomat undagi aql farosatni ko'rib turib shu ajoyib jasadlar jahannamga o'tin bo'lishga tayyorlanyapti deb hayron qolasiz Agar shunday ketsa shunday bo'ladi birodarlar. Chunki Allohning oyatlarini inkor qiladi. Va iymon keltirgan odamlarni pastlatishlik. Ba'zi iymon keltirgan kishilar sodda va fikrda oddiy shunaqa bo'lishligi ularni masxara qilishlariga sabab bo'ladi. Ularni masxara qiladi ba'zi o'zini aqlli sanagan Allohning oyatini inkor qilganlar. Shu haq bo'lsa shu yo'l shular qabul qilib biz qolarmidik deydi shunchalik aqli yo'q shu farosati yo'q bo'lgan odamlar qabul qilib biz qolarmidik deydi hayotda buni misoli juda ko'p birodarlar shunaqa aqlli o'g'rilar borki u aql bir necha aqlliman degan insonlardan aqllidir lekin o'g'ri hamma aqlliga o'g'rilikka ishlatadi shunaqa ajoyib ilmli insonlar borki fan ilmlari kechasiyu kunduzi maosh olishlik uchun zaharli moddani ishlab bashariyatning ustiga vabo bulutini paydo bo'lishiga sabab bo'ladi bu narsa agar shu odamlar ilmsiz bo'lganda aqlsiz oddiy bo'lganda bir juda ham bir yaxshi amallarni qilib yurishi mumkin edi shunaqa oddiy insonlar borki haligilar aqllarining oddiyligi bilan aqllarini nihoyatda sodda bo'lganliklari bilan hayotdagi eng yaxshi amallarni qilib yurishadi va kerilmasliklariga sabab bo'ladi shuning uchun biz mabodo alloh subhana va taolo bizga aqlni berdimi bu imtihon uchun oddiy aqlli kishi bilan ko'p aqlli odam moli kam bo'lgan odam bilan moli ko'p bo'lgan odamning savol javobi bir xil bo'lmaydi birodarlar bu berilgan narsalar biz faxrlanib yurishligimiz uchun emas balki imtihon uchundir majnun bo'lgan odamlar savol javob bermaydi birodarlar bizga ibrat bu aqlimiz yo'q bo'lganda qanday kulgili holatda qolishligimizga shuning uchun biz bizning islom ta'limoti zuafolarni pastlatish bo'lmaydi balki rasululloh sollallohu alayhi vasallam zuafoiylar sababli sizlarga yordam keladi va rizq kelib turadi dedilar biz zuafolarni shunchalik bir o'zimizda biz shukronasini o'zimizdagi quvvatni shukronasini zuafolarga yordam berishlik bilan biz bajarmoqligimiz kerak johiliy masalalarning to'xtab o'tishligimiz birodarlar nihoyatda ko'p vaqtni talab qiladi bizdan hozirgi hayotimizdagi bo'layotgan ba'zi masalalarga bir ajablanmasdan qolishligimiz kerak johiliy masalalardan yana ba'zilariga to'xtalib o'tsak qabrlarni masjid qilishlikdir solih odam vafot qilsa ular darrov shuni ustiga ibodatxona qurib olishardi qabrlarni ustiga chiroqlar qo'yishlik bu yerda sayilgohlar uyushtirishlik mana bu johiliy amallardandir va navhagarlik faryod chekib ovoz chiqarib dod faryod bilan yig'lashlik johiliyat fe'llaridandir birodarlar nasablar bilan faxrlanaverish bu narsa johiliy fe'llardandir juda bir o'tgan hamma ajdodidan faxrlangan agar shu yerdagi ajdodlarimizdan faxrlanishni shu yerdagi jamoa boshlasa bir chekkadan hammamizni shu gapimizni o'ndan biri rost bo'lsa birodarlar biz bunday zaif holatda qolmagan bo'lardik birodarlar islomni haqiqiy tushungan bo'lsa haqiqiy tushunganligi bilan to'g'ri bo'lganda biz ancha fazilatli insonlar bo'lib tarbiyalanib qolardik birodarlar ajdodlar bilan faxrlanishlikni bu johiliy fe'llardan alloh rahmat qilsin va birovni maqtayotganda gumon qilamanki pokiza odam deb gumon qilaman deb qo'shib qo'ymoqligimiz kerak ammo ba'zi bir odamlar borki ular o'zlarining ajdodlarini ajoyib bir nimalar qilgan bo'ladi hammalari oshni ustidagi mushukni tiriltirgan bo'lib chiqadi ha shuncha quvvati bo'lsa bir tuzira bir jamiyatga foydali ish qilsa bo'lmasmidi bir mushuk o'lsa o'lib ketibdida endi misol ana bu narsa hamma shunday bo'lib chiqadi meni ajdodimdan ham sizniki ham boshqaniki ham shunaqa bo'lib chiqadi bir foydali ish qilingan ma'qulroq unligi ikkita odamga ta'lim berib qo'yilganda islomni o'rgatib qo'yilganda bitta odam ikki barobar ko'payib qolgan bo'lardi juda sodda savollar berilishligi bo'lmaydi bir ayol deyaptiki talabi ilmga borib ilm tarqatsa va o'qisa ayolga uy egasi ko'ngildan chiqarib non yoki bo'lak narsa bersa bo'ladimi debdilar bir odam din yo'lida xizmat qilsa albatta unga boshqadan moliyaviy yordam bersa juda yaxshi savob bo'ladi ayni muddao bo'ladi <laughs> rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ashoblari hammalari shunday qilishdilar buni aytib o'tganmiz bu taloq haqida so'rabdilar bir taloqmi ikki taloqmi taloq lafzi bilan aytgan bo'lsa taloqi rajiy bo'ladi taloqi rajiy degani nikoh shart emas turmush qilib o'zining ro'zg'orini davom ettira oladi va bir taloq degan bo'lsa bir taloq ikki taloq degan bo'lsa ikki taloq chizib qo'yadi bundan keyin bir taloq bo'lsa ikki taloq qo'ygan bo'lsa uch taloq bo'lib nikoh buziladi keyin taloq rajiy bo'ladi birodarlar rajiy doim haqida biz darslarimizda ma'lumot berganmiz biz bir odam musulmon emasman desa u javob bersaki chaqaloqlik vaqtimda qulog'imga ozon aytilgan desa shu to'g'rimi noto'g'rimi debdilar biz birovga musulmon emasman deyishimiz xatodir xuddi uning chaqaloq vaqtidagi ozon aytilganligi bilan musulmonligini da'vo qilishligi xato bo'lganga o'xshagan ayol kishi qabristonni ziyorat qilishiga qabrlarni ziyorat qiluvchi ayollarga Allohning la'nati bo'lsin deganlar avrat er kishiga kindik bilan muttafaqun alayh bo'lgan ko'p fikrlar tizza o'rtasi ayol kishiga qadamidan tashqari va yuzidan tashqari va ikkita qo'lining qo'li ya'ni bedan belaydan tashqari qismlari hammasi avrat bo'ladi. Er bilan ayolga avrat hisoblanmaydi bir-biriga. Shu yerda so'ralgan masala shu birodarlar. Hayo hukmron bo'lishligi sunnatga muvofiqdir. Hayoliroq bo'lishligi. roziyallohu anhuni asl ismlari Abdurrahmon bo'lgan. U kishini Abu Hurayra deb ismlanishligi mushqa bir mehribonliklarni ko'rgan vaqtlarida erkalatib shunday deganlar. Bu avvalgi darsimizda bayon qilingan bolalar huquqini aytganimizdek savolga taalluqli ekan. Bir kishi o'zini farzandini boshqada sut bilan ovqatlantirsa, uning haqqini berishlik kelishilingan miqdorda bo'ladi bu ma'lum bir miqdor bo'ladi allohga qasam ichib qasamini buzsa agar yolg'on qasam bo'lsa gunohga kirib ketgan bo'ladi agar bir qasam ichib qasamini buzsa halol narsadan bosh tortishlikka qasam ichsa qasamini buzsinda qasamiga kaforat berish kerak chunki halol narsadan bosh tortishlikka qasam ichishligi mumkin emas edi. Shuning uchun qasamini buzsin, kafforatini bersin. Kafforati 10 ta miskinni to'ydirishlik yoki bu roza tutishlik 3 kun yo bir qulni ozod qilishlik. Albatta qon oldirish bu tabobatda yo'li bo'lgan birodarlar. qon oldirishlik davoni bir tarixda eng mo'tabar qismlardan e'tibor qilingan Shuni albatta tabobatni o'rganib shunday qilsa yaxshi bo'ladi. Ijtihodiy masalalar to'g'risida minbarda javob bermaymiz deb aytganmiz birodarlar. Ijtihodiy masalalarni kim qattiq turib olishligi o'zining taassubiga chaqirish bo'lib qolmasligi kerak. O'zi amal qilaverishligi kerak. Hadislardan zohiri hadislarni olgan kishi minbardan ijtihodiy masalaga biz to'rt imomni hurmatlaymiz. Hurmatlaymiz ularni. hurmatlaymiz va so'zlarning hadisga muvofiq bo'lganligini olamiz hurmatlaganimiz ularga biz ularni kamsitmaymiz hech qaysilarini hammalarini hurmat qilamiz va ularning so'zlarini qabul qilamiz sahih hadisga muvofiq bo'lgan so'zimni olinglar degan so'zlarni qabul qilamiz ishtihodiy masalalar to'g'risida to'rtta savollar bor ekan javob berilmaydi deb aytganmiz meni savol qilyaptiki bir kishi vaqf kitoblari madrasa oldida sotilyapti deyapti madrasa oldidan birodarlar har xil munkarlar ham bo'lib o'tib ketyapti shular qatorida vaqt kitobini ham sotayotgan bo'lsa sotgan odamlar o'zi javob beradi bizni huquqimiz yo'q birodarlar bularni ushlab bularni qiladigan bizni bizni juma bizni masjidi jome madrasa masjidimizda uni taqiqlab qo'yadigan kishilar yo'q bizni yo'limiz da'vat qilish odamlar bu haqqa chaqirish biz odamlarga zo'ravonlik qilishmas emas biz ishimiz Sizni masjidingizni oldida bo'layotgan narsalarga biz javob bermaymiz, birodarlar. Masjidni oldida kitob, vaqt kitoblarini sotayotgan odamlar o'z javob beradi qiyomatda. Vaqt kitobini sotish mumkin, narsa aytishligimiz bizga kifoya qiladi. bizni kuchimiz bo'lganda ularni jazosini berib qo'ygan bo'lardik. Kuchi bor odamlarni vaqt kitob sotishlik bilan ishi yo'q ularni Chalg'imaslik kerak, birodarlar. Hammalar fikringlarda savol berishinglarda chalg'imanglar. Bizning yo'limiz islomga da'vat qilish. odamlarga haq nima ekanligini bildirish odamlar qabul qilib jannatga dohil bo'lishga o'zlariga taklif qilib oilalarga taklif qilib birodarlarga taklif qilib jannat tomoniga yo'lga chiqsinlar bo'lmasam qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lishlikka tayyorgarlik ko'rarsin biz qo'limizda hozir shundan boshqa huquqimiz bizni yo'q birodarlar hozir shu narsani biz odamlarni islomga da'vat qilamiz xohlashsa ham xohlashmasa ham chunki biz ularni yaxshi ko'ramiz biz uni yaxshiligini bildik o'zimizda va oilamizda ko'rdik shu narsani ko'rganimizdan keyin ularga ham shu narsani ilinamiz xohlasin odamlar bizni maqtasin xohlasin bizga ozor berishsin biz ollohni yo'liga chaqiruvchi kishilarmiz deb nima qilishimiz kerak va bu narsadan ollohni yo'lini qabul qilishsalar allohga hamd aytamiz alhamdulillah ular ollohni yo'lini qabul qildi qabul qilishmasdan ozor bersa biz sabr qilamiz mana shunday tushunishimiz kerak mana bu narsani biz odamlarning musulmon bo'lishligini xohlaymiz sarih bo'lmoqligimiz kerak hamma odamlarning musulmon bo'lishini xohlaymiz odamlarning pokiza bo'lib jismlari va ruhlari ozoda bo'lishligini xohlaymiz buni qabul qilishmasalar biz hujjatni barpo qilgan bo'lamiz ollohni yo'lini biz aytdik sizlarga deymiz ertaga ular bizga faryod chekayotgan vaqtida sizlar bu yo'lni bizga aytmagansizlar deyolmas deyolmay qolishadi biz agarki o'zimizni dadalarimiz qabul qilmasa ham ertaga biz bilan dadalarimiz o'rtasida mehr ko'tariladi birodarlar qiyomat kuni ularni biz qalbimiz achinmaydi jahannamda kuyayotgan bo'lsa farzandlarimiz jahannamda kuysa alloh saqlasin achinmaydi bizni qalbimizni alloh taolo doim xushnud qilib qo'yadi biz mashriqda yashasak mag'ribdagi bir musulmon bilan jannatga kirsak u ko'rib quvonadigan tabiatni bizga alloh taolo beradi shuning uchun biz bu narsani haqida boshqa bizning bizga tuhmatlar qilayotganlar ham bilib qo'yishsinki biz ochiqmiz islomga odamlarni chaqiramiz ularning islom musulmon bo'lishligini orzu qilamiz chunki biz ularni islomga chaqirishdan g'arazimiz yo'q biz odam ko'paytirish o'zimizga ergashib odamlarni o'zimizga ummat qilib olmoqchi emasmiz biz biz ularni yaxshi ko'ramiz ularning jahannamga o'tin bo'lishlariga qalbimiz achinadi shuning uchun biz da'vat qilamiz ulardan ulardan masalan biror narsa biz umid qilmaymiz ulardan mukofot umid qilmaymiz payg'ambarlar aytgan ummatlarga aytgan so'zni aytamiz biz sizlardan xizmat haqqi yo to'rida o'tkazishinglarni yoki bir sizlardan moli davlat sizga to'plab berishinglarni orzu qilmaymiz sizlardan moli davlatinglar o'zinglarga nasib bo'lsin agar bizda bo'lsa ortiqcha bo'lsa bizni moli davlatimizni olinglar deymiz ularga shularni tarbiya qilamiz qodir bo'lsak yordam beramiz qodir bo'lmasak uzr aytamiz men bunga qodir emasman sizga yordam berishlikka deymiz biz boshqa narsa yo'q bizni agarchi mayda mayda qilib pora qilib jasadimizni maydalab yuborsa ham biz baribir ularni shuncha ozor bersa ham yaxshi ko'ramiz chunki jahannamga o'tin bo'lib ketayotganligiga chidolmaymiz deymiz ana mana shu narsani biz shunaqa faqat meni sizni yo'lga chaqirishligimdan maqsadim sizga achinishlik deymiz bizni masxara qilib nahotki sen jannatga kirib men jahannamga kiraman desa siz buni masxara qilyapsiz agar bizni bugun masxara qilsangiz ertaga bizga masxara navbati kelib qoladi deymiz unga shuning uchun shunday biz shunday gapirishimiz kerak biz uni gapimizni bekitmasligimiz kerak har bir odamga agar sizni mehribonligimni bilganingizda sizni dadangiz meni mehribonligimcha mehribonlikni sizga qilgan yo'q edi deymiz uni qo'shnilarimizga ham shuni yetkazamiz o'zimizni hamma odamlarimizga yetkazamiz agar bizni xohlasin ular so'kishsin xohlasin urishsin mana shunday o'zimizni siljimas e'tiqodimizni shu bilan sobit bo'lib ketmoqligimiz kerak mana shuning uchun alloh taolo bizga tarixni bizga bayon qildi ashabul uhududni bizga bayon qildi lahsa cho'g'ga musulmon bo'lganligi uchun tashlaydigan zolimlar tarixda o'tgan birodarlar bu narsa qiyomatgacha takrorlanishligi mumkin lekin iymon kishilari baribir lahsa cho'g'ga tashlanayotgan vaqtda ham iymonlarda sodiq bo'lib qolmoqlari kerak chunki ular yaqin kunda eniyu eni osmon bilan koinoti yercha bo'lgan jannatga kirishadilar shunga tayyorgarlik ko'rishadilar shuning uchun bu yo'llarida sodiq bo'lmoqlari kerak insonda hayotda odamlar mukofotni olishlik uchun o'zining oyligini olishlik uchun o'zining xalqiga qaratib o'q uzyapti yer yuzida birodarlar o'zining ajdodlariga o'q uzyapti shunday ular nima uchun bir oyda shunday chirib yaqin kunda qurtlarga yem bo'ladigan jasadining tarbiya qilishligi uchun ana bunday bo'lib qolmaganlikka biz allohga hamdlar aytmoqligimiz kerak shuning uchun agar shunday holatda bo'lib qolganimizda biz ham jahannamga o'tin bo'lish yo'liga tushib qolgan bo'lardik shuning uchun iymonli kishilar baribir o'zlarining iymonlarida sodiq qolmoqlari kerak xohlasin dunyoda yaxshi yashashsin farovon bo'lib xohlasin azob bilan yashashsin bu iymon nihoyatda yer yuzini tamomiy bashariyatni koinoti yerni yaratgan zotga bizni mo'tabar bo'lishligimizga sabab bo'ladigan yagona qiymatbaho narsadir birodarlar agar shu iymonda sodiq bo'lmasak ollohni huzurida biz biror narsamiz bilan mo'tabar bo'lolmaymiz shundan keyingina narsa bilan iymondan keyin navbatga kiradi bo'lmasam bizning qaddi qomatimizdan chiroyli kofirlar ko'p birodarlar bizning moli davlatimizga necha ming barobar bo'lgan moli davlatli kofirlar ko'p dunyoda hozirda ham tarixda ham ko'p bo'lgan birodarlar shuning uchun iymon masalasi bu jiddiy masaladir biz odamlarga zo'ravonlik qilmaymiz shu masala sababli men gapirib qo'yyapman odamlarni islomga chaqiramiz bizni xohlasin ular maqtasin xohlasin urishsin takror aytamiz xohlagan azobini berishsin demoqchimiz shuning uchun ular bizni xotirjam bo'lsin bopladik buni deb o'ylashmasin ular nihoyat darajada boplangan odamlar tez kunda ular agar hozir bilishmasalar yaqin kunda hali boshlari yostiqqa tegishlikdan ilgari nima uchun men ozgina bir hayotim uchun shunday dinimni sotuvdimikin deydi yaqinda dinga josuslik qilib dinga zarar yetkazayotganlar shu qurt yeydigan jasadimga endi bugun shunday kasalga duchor bo'ldimki suvak bilan terim qoldi bu semirtirgan jasadlar ozgina vaqtda bir oyda o'zi yo'qib ketdi deb men nima uchun shu dinni deb josuslik qiluvdimi deb ming afsuslar chekadi boshi yostiqqa tegish nasib bo'lsa bo'lmasam albatta tarix ham uzun tarix ham yaqin tarix ham shuni isbotlaydiki din bilan kurashgan odam albatta xor bo'ladi uning ajdod avlodiga katta isnodlar qo'yib ketgan mana bu narsani bilishimiz kerak biz allohga hamda aytishimiz kerakki zolim bo'lib qolmasdan mazmun bo'lib qolganligimizga shuning uchun har bir odam o'zining harakatida hikmat bilan harakat qilmoqligi kerakki biror bir zo'ravonlik ko'chasiga o'tmasligi kerak o'zining axloqini islomiy axloqini tuzatmoqligi kerak o'zining maslakida dovdiramasligi kerak u xursandlikda ham g'amginlikda ham bir xil bo'lmoqligi kerak bu narsa birodarlar har birimizning qalbimizdan jilmasligi kerak ozgina fursat umr saksonga bormasdan ketilyaptiku aksar umrlar biz aqlimizning o'n besh yil yigirma yil bolalik bilan o'tib ketadi yana besh olti yili yigitlik bilan o'tib ketadi safsatalar bilan o'tib ketadi endi aqlimiz kirgan ozgina bir ollohni tanigan ma'lum bir davrda o'zimizni to'g'rilashlik bilan ollohning katta mukofotiga sazovor bo'lamiz shuning uchun biz bu yo'lda ikkilanmasligimiz kerak xuddi tarixdagi haqiqiy islomda barqaror bo'lgan kishilar ikkilanmaganga o'xshagan alloh subhana va taolodan doim qadamimizni sobit qilishligini allohdan so'ramoqlik kerak mo'min kishilar haqiqiy jannat yo'liga chiqqan mo'minlarning sifati shunday bo'ladi bu ko'pchilik alloh subhanahu va taolo duo qilaylik ko'pchilik islomga qarshi bo'ladi birodarlar mana mahallalarda juda ko'p odamlar qarshilik qiladi bular islomni bilmaydi birodarlar bu qilayotgan narsalari uni jahannamga sudrayotganligini bilmaydi alloh taolo haqiqatni bildirsin shularga odamlar islomni bilmasdan o'zini hayotida o'zini ko'p hayotini barbod qilishiga qaramasdan bundan keyingi qolganini ham barbod qilishlikka urinayotgan odam juda ko'p birodarlar alloh subhana va taolo shulardan qilib qo'ymasin men yana ko'p takror aytaman biz hayotdagi go'dak bolalardan uchta gapirgan kishini esinglardan chiqarmanglar bittasi iso alayhissalom bu kishi hammamizga ma'lum bittalari mana bir odamga tuhmat bo'lgan vaqtda u kishi tuhmatni yo'qotishlik uchun gapirgan go'dak hammanglar bilasizlar uchinchisi bir ona o'zining bolasini ko'tarib ketayotgan o'tirganda bir ajoyib qaddi qomatli inson o'sib otlar bilan dabdabali o'tgan vaqtda har qanday ota ona ham o'zining farzandi baxt saodatli dunyosi ko'p bo'lishligini orzu qiladi lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam avlodlarning dunyodor bo'lishini orzu qilmaganlar mening ahlimni taomini kunma kun qilgin deganlar faqat rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar chunki mana bu ota ona bolam dunyodor bo'lsin o'zi muhtoj emasin baxt bo'lsin deydi ona ham u kishini ko'rib shunday dabdabasi qaddi qomatini ko'rib "Xudoyim, meni farzandimni ham ona shunday qilgin desa farzanddan uchinchi gapirgan xudoyo shunga o'xshagan qilib qo'ymagin degan tovush ona hayron bo'ldi birdan bir kishini ushlab urib azob bilan olib o'tib ketayotganini ko'rdi kaltaklab shunda iloyo shu bolamni shunday xor qilib qo'ymagin deganda boladan iloyo meni ham shunga qilgin dedi shu vaqtning payg'ambariga vahiy keldiki mana imom buxoriy rivoyatlarida shu hadis sharif bor shunda avvalgisi mushrik edi dabdaba bilan o'tib ketgan keyingisi islom yo'lida kaltaklanib o'tib ketayotgan edi biz ham birodarlar olloh yo'lida haq yo'lda bo'lishlikka hammamiz Allohdan sobit qadam bo'lishligini so'ramoqligimiz kerak sallallohu taala ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain